Фермера звали Уилл Росс. Путь его лежал к Плейсерс Глен, где он намеревался заменить распредвал на своем тракторе. В ярком свете позднего утра он заметил какой-то большой предмет, лежавший в кювете у дороги. Он подъехал поближе, чтобы разобраться, и увидел в придорожной канаве мустанг, застывший в каком-то нелепо пьяном наклоне над землей. В его радиаторной решетке застряли куски колючей проволоки, чем-то напоминающие разодранные мотки для вязания. Он стал спускаться с дороги и неожиданно замер, как вкопанный. «Святой Моисей, спаси, помилуй!» За рулем сидел человек, Лицо его было залито кровью. Взгляд остекленевших глаз был устремлен куда-то в вечность. Пересекавший грудь ремень безопасности походил скорее на врезавшуюся в тело перевесь для пистолетной кобуры. Дверь явно заклинила, но Рос напрягся и, вцепившись в ручку обеими руками, все-таки распахнул ее. Как бы в знак протеста она противно заскрипела. Он наклонился вперед и отсоединил ремень намереваясь поискать в карманах спортивного плаща мужчины какие-нибудь документы. Рука уже потянулась было к плащу, когда он заметил, как прямо над пряжкой ремня рубаха мертвеца разорвана, и в этом месте образовалось какое-то вздутие. Тотчас же на рубахе, подобно зловещим розам, стали расползаться пятна крови. «Что за черт?» — воскликнул Рос. Он наклонился еще ниже и, ухватив рукой край рубашки мужчины, потянул ее из брюк. Движения его рук запечатлелись в его памяти навечно, оставив страшный рубец на всю жизнь. Уилл Рос посмотрел и истошно заорал. Прямо поверх пупка Хелстона в его животе была прогрызана дыра, из которой торчала покрытая кровавыми потеками черно-белая голова кота. Его огромные глаза с яростью смотрели на Вилла. Рос отскочил назад, продолжая кричать. Он закрыл лицо ладонями, а в небо взметнулись сотни ворон, кормившегося на пустынном кукурузном поле. Кот вылез наружу и с омерзительной истомой потянулся. Затем он выскочил в открытое окно машины. Рос посмотрел ему вслед, медленно опустив руки. Он прыгал по высокой мерзлой траве, пока совсем не исчез из виду, словно бы у него остались какие-то незавершенные дела. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. You made me feel I was burning in heaven. You made me feel I was freezing in hell. Ba da ba ba Colors of rainbow remind me of you. Ba da ba ba Colors of rainbow. Your jokes would make me laugh. Your laugh would make me dance. Sometimes I think you are an angel. Sometimes I think you'd kick angels' ass. Para ba ba pa pa pa. Colors of rainbow remind me of you. Para ba ba pa pa pa. Colors of rainbow. Colors of rainbow remind me of you. Para ba ba ba ba ba do do do. Colors of rainbow. Para ba ba ba ba ba do do do. Colors of rainbow remind me of you. Para ba ba ba ba ba colors of rainbow